Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 3, 741 AD Naluklok bilang pangsyam napot isang Santo Papa ng Simbahang Katolika si Pope Zachary. Isinilang siya sa Calabria, sa katimugan ng Italia. Sa kanyang pamumuno, labis niyang tinutulan ang paghahari ni Rakis, ang duke ng Frioli, na nagnais na masakop ang buong Italia. Gayunman, dahil sa panalangin at mabuting gawing eh, ipinakita ng Santo Papa, nagbalik loob ang duke sa Panginoon at nagpasyang magmonghe. Tumagal lamang ang panunungkulan ni Pope Zachary ng labing isang taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.